Fakat Allah dilediğini hikmetine binaen kendin lütfundan hidayete erdirir. Sarf edeceğiniz her hayır artık kendiniz içindir. Zaten yalnız Allah'ın rızasını arzu ederek sarf edersiniz. Sarf edeceğiniz her hayır size tam olarak verilir ve ahirette size haksızlık edilmez. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم Sadakalar kendilerini ilim ve cihat için Allah yoluna adamış, bu yüzden yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler içindir. İffetli olmalarından dolayı hallerini bilmeyen kimse onları zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. Israr ederek insanlardan bir şey istemezler.'' Hayır olarak ne sarf ederseniz artık şüphesiz Allah onu hakkıyla bilendir. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık olarak Allah yolunda sarf edenler var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır.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 Bu şüphesiz onların alışveriş de ancak faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. O halde kim kendisine Rabbinden bir nasihat gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişte olan İslam'a girmeden önce aldıkları kendisinindir. Onun için hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Kim de helal sayarak faize dönerse işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah faizi bereketsiz kılıp onun karıştığı malı mahveder. Sadakalar ise bereketlendirir. Allah azılı kafir, faizi helal sayan ve aşırı günahkar, haram bildiği halde faizde ısrar eden hiçbir kimseyi sevmez.'' إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyenler namazı hakkıyla eda edenler ve zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve daru ma baqiye minel riba in kuntum mu'minin. Ey iman eden! Eğer gerçek müminler iseniz Allah'tan sakının ve faizden kalan alacağınızı bırakın. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Buna rağmen böyle yapmazsanız o halde Allah ve Resulünden size karşı açılmış bir savaş olduğunu bilin. Fakat tevbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. Eğer borçlu darda ise bu yüzden genişleyinceye kadar ona muhlet verin. Eğer bilirseniz alacağınızı bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Öyle bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله Ey iman edenler! Belirli bir vaade ile birbirinize borçlandığınız zaman artık onu yazın. Bir katip aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın ona öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Yazabilme nimetine bir şükür olarak hemen yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu olan da senedini yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın da ondan bir şey eksiltmesin.'' tam yazsın. Buna rağmen üzerinde hak bulunan borçlu, akıl noksanlığı olan veya zayıf çocuk yaşta bir kimse ise veya kendisi yazdırmaya güç yetiremiyorsa o takdirde velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Fakat iki erkek bulamazsa artık razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın gerekir ki kadınlardan biri şaşırırsa bir diğeri hatırlatsın. Şahitler de çağrıldıkları zaman kaçınmasınlar. Küçük olsun, büyük olsun onu vaadesine kadar yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha sağlam ve şüphe etmemeniz için daha uygundur.'' Ancak aranızda peşin olarak devredeceğiniz bir ticaret olması müstesna. O zaman onu yazmamanızda size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Ne katibe ne de şahide zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, katip ve şahidi zarara sokarsanız artık şüphesiz ki bu sizin için bir günahtır. Allah'tan sakının. Allah size neyin nasıl yapmanız gerektiğini öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.